donde ya no hay reglas, donde todo es válido. La calle moderna, maleantes pra, pra, pra, tra, tra, tra, se vende crack, crack, crack, fules tra, tra, sin mucho bla, bla, bla, te dan cla, cla, cla. La calle moderna, maleantes pra, pra, pra, tra, tra, tra, se vende crack, crack, crack, fules tra, tra, sin mucho bla, bla, bla, te dan cla, cla. Let's Oye, brata, saca la polaca. El mundo entero te la paca flaca. El hambre no opaca. Niños cambian eso por un asca, Cada cual que vele aquí su paca. La muerte no azota. Hasta una mujer te explota. Estamos en la era de los chotas. Subiste un video. Díselo. Fotos del jangueo. Un guía trabajando para los feos. Pa' mí los tiroteos ya son algo típico. Quieres hacer dinero. Métete a político. De la universidad salen buenos científicos. Tienen laboratorio no se le entrega. Aquí manda billetito el que llega sin regla. La calle moderna, maleante pra, pra, pra, gatita, tra, tra, tra, se vende crack, crack, crack, fuleja, atrás, tra, tra, sin mucho bla, bla, bla. Quimado la recámara, todo el mundo con la máscara, los chamacos no se rifan, los rifles vienen con cámara, la droga es invencible, consigue hasta lo imposible, ya para casa están bajando papi, los trajes invisibles, la moda es el trasiego online, puedes hacer un par de pesos, pero te pones tú mismo el traje de preso, lo que te escriba no lo saques de contexto, y ahora chequean hasta los mensajes texto, yo ni te contesto, la calle te encendía, París amanecía, no quiero 25 cinco años come lata fría. Que hay mucho sexo, gracias a la tecnología. Pastillas color colores, yeah, pa' toda la baby. Ya no me está raro que se besen entre ladies. A mí con bolet paguen mujeres de alto rating. Llegan filotear en su traje body paint. La calle moderna, maleante pra, pra, pra, gatita tra, tra, tra. Se vende crack, crack, crack, Fuleja, tra, tra, tra. Sin mucho bla, bla, bla, te dan y clack La bla mi